для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія шануныя слухачы прапануем ваш увазе апошнія старонкі рамана івана мележа людзі на балоце выканаўца артыстка лікапташук толькі калі госці разышліся і маладыя засталіся адны ў прыціхлай чыстай палавіне, перад шырокім купленым к вяселлі ў юравічах жалезным ложкам, Яўхім нагадаў спрэчку, але без злосці згаворліва. Забываць бы трэба, што нічыя была. Мая цяпер слухацца мяне павінна, не гамдзіць. А помніш, «Что я тебе один раз сказала?» – промовила Ганна тихо. Ей здавалося, что до их за стены прислуховываются старые глушаки. «Что со мной треба кеп по-доброму?» «По-доброму, по-доброму. Ну и цаца ж ты!» – отказал ее Елхим. «Як бы Бог знает, где росла!» «Где не росла, такая выросла. Урода такая!» другая не буду», – отказала Ганна. «Нічога. Дрэвы з гадамі мяняюцца не тое, што людзі. Рэчка вунь, якія алешыны выварочвае». «Ты не рэчка, а я не алешына. Помні, хоць я і жонка твая, не сваёй волі жыць павінна б, а толькі, што па-добраму со мной». Я ўсім паглядзеў на яе. Вось жа, скажы ты, якая упартая, яшчэ толькі ўвайшла ўжо камандуе, але спрачацца не стаў, прымусіў сябе засмяяцца. Ну, хопіць ужо гаворкі этой. І так галава трашчыць. Лажыцца ж можа ўжо час, запытаў ён. І ў тую ноч, першую ноч замужжа, Ганна доўга не магла заснуць. Адсунуўшыся ад Яўхіма, адвярнуўшыся, стараючыся не адчуць, як ён храпе, ляжала яна спусцелая, ляжала стомленая, тупелая, ад усяго перажытага, ад нядаўняга гоману і ад самагоннага дурману. Ляжала яна ў душнай цемры, здавалася забытая ўсімі пакінутая і адна адзінокая ў цэлым свеце. Ось І ўсё, як бы прарываючыся праз туман, думала яна з такою тугою, нібы настаў канец свету. Усё, усё, усё гаварылі, паўтаралі ёй бясконца ходзікі на сцяне. А што ўсё? Губляла, намагалася яна зноў, злавіць сэнс гэтага ўсё і часта не магла знайсці вярнуць хоць якую яснасць галаве якая поўнілася непадатным нядобрым туманам у усё адно рано ці позна ніхто не мінае прывыкну як-небудзь прывыкну но ну, ўсе ж неяк прывыкаюць ну вось і я прывыкну прадзіраліся часам у галаве яе важкія цягучыя думкі, а потым зноў усё прападало ў тумане і атупеласці. На двары то адзін то другі, то абодва разам звенелі ланцугамі, брахалі вылі сабакі. Адзін басавіта паважна, а другі па-дзіцячы пісклява, але вельмі злосна аж захліпваўся. Начныя старажыня спалі, пільнавалі глушакова дабро іх брэх, сплятаўся з храпеннем побач, з храпеннем за сцяной. Усе храплі. А мернае чыканне ходзікаў не спазнялася гукамі які ўвесь час напаміналі, што яна зараз у чужым доме, у чужым жыцці. Ну прывыкну, прывыкну. Усе прывыкаюць і я, як усе. На трэці дзень, калі вясельны тлум сціх, свякруха разбудзіла яе яшчэ на досвідку і сказала: « Ну от, пагасцявалі, пагулялі, хопіць вылежвацца, трэба свіней карміць. Ганна слова не сказала, усхапілася і стала хутка адзявацца. канцы гэтага тыдня куранёўцы алешнікаўцы, якія рабілі грэблю, нарэшце сышліся. Грэбля была скончана. Роўнае шэрае, а там, дзе толькі што скончылі жоўтае ад свежага пясочку, ішла яна між багнай. Між згалелага хмызняку ад нізкага куранёўскага берага да шырокага адхону перадалешнікамі як добры знак чалавечай моцы. Яна ўжо нідзе не прыпынялася рудой балотнай тванню, Твань мокла толькі па баках, адступіла перад грэбляю перад чалавечым жаданнем. Дядькі з абедзвюх вёсак сышоўсяся, задаволена курылі, гаманілі, ну, а потым разышліся кожнай сваёй дарогай. Праз дзень у нядзелю на адхоне перад алешнікамі сабраліся ўсе на мітынг. Народу сплылося, столькі, колькі не заўсёды было і на юравіцкім пляцы ў кірмашовыя дні былі не толькі з куранёў і алешнікаў, але нямала з глінішчаў, з мокуці з іншых сёл. А з Юравіч на тачанцы прыехалі на свята апейка і двое рабочых сельсавета. Сярод натоўпу тут і там чырванелі весела сцягі. Ігралі два гармонікі, басавіты грымеў вялікі бубен, Людзі гаманілі, спявалі, жартавалі, людзям было весело. У гэтым натоўпе, можа, аднаго Васіля тачыла туга, разварушаны агульнай весялосцю, як сам не свой снаваў, ён між людзей, мімаволі чакаючы убачыць Ганну. дзіўнае чуў пры гэтым Васіль і нібы хацеў пабачыць Ганну і разам з тым не хацеў, злаваў, баяўся і ведаў, што ўсё з ёй кончана яму. А душа трывожылася, як бы спадзявалася яшчэ на штосьці, Замест Ганны Васіль убачыў Яўхіма. Лепш бы не прыходзіў сюды Васіль. Сэрца заныла. Так балюча, як убачыў карча. Стаяў Яўхім з ларывоном вясёлы, рагатаў, увесь аж свяціўся шчасцем. Нават лакавы чорны казырок, сунуты на бок, шчасліва зіхацеў. У такім настроі Васіль мала чуў, што гаварыў дубадзел, які першы ўзлез на прывезеныя калёса, што былі замест трыбуны, і стаў слухаць толькі тады, як з калёс загаварыў апейка. Дядзькі і цёткі, хлопцы і дзеўкі. Дарагія нашы таварышы, мы ўсе сягоння сабраліся тут каля грэблі, як на свята, гаварыў апейка. Ну і праўда, хіба ж не свята, Вось ляжыць яна, роўная, сухая, новая грэбля. У дождчы ў слату, зімою ўвесну, едце па ёй калёсамі, ездзіце пешкі, ідзіце. Ідзіце і не будзеце не толькі што тануць па пояс, а і ног не прамочыце. Не толькі мужчына, але і дзіця можа прайсці праз балота, цяпер любою парою. Можна хадзіць у школу, можна ездзіць на кірмаш, можна ў госці, а можна адзін к аднаму, абы зажадалася. Вялікая радасць гэта грэбля. І ўсе мы ўся воласць радуемся з вамі і віншуем вас. Апейка перачакаў гул задавальнення. Грэбля, якая звязвае курані, якія за паўгода можна сказаць былі, адрэзаны ад другіх сёл, залешнікамі з юравічамі, адрэзаны ад усяго света. А вось цяпер курані будуць заўсёды, як бы сказаць, у агульнай нашай сям'і. Але і для алешнікаў грэбля таксама неабы што. Я не кажу, што цяпер дарога ў лес на асенажаці стала ім бліжэйшая. Людзі Алешнікоўцы зноў загаманілі з ухвалай, і апейка працягваў гаворку. Грэбля гэтая звязвае разам сёлы, лясы, сенажаці, а самае галоўнае, звязвае людзей з людзьмі. Па такіх грэблях пойдзе ў нашыя балоты, у нашу цемру святло, новае жыццё, культура, и достаток, книжки, кино и трактары. Рабочий, что говорил за опейком, сказал только несколько слов, а потом разгорнул червоный стяг, на яким были намаляваны с одного краю желтое поле и желтый трактор, а с другого желтая труба с дымом. Меж трубы и поля были у моцным потиску две руки рабочий перадаў сцяг дубадзелу, па знаку якога гармонікі каля калёс падважкае буханне бубна зайгралі інтэрнацыянал. Апошнім ад куранёў стаў на калёсы міканор. Ён сказаў, што беднасць цемра закрываюць жыццё ў куранях. Закрываюць як раска закрывае балота. І раска заўсёды чапляецца за балота, за ваду, якая не варушыцца і стаіць і каб разагнаць раску, трэба разварушыць жыццё. І грэбля гэта першае вочка, першы пробліск у моры векавечнай раскі. Трэба не шкадуючы нічога, не баючыся, варушыць балота, варушыць іх затхлае жыццё і цемра, І раска назаўсёды прападуць і будзе адна чыстая, светлая вада і светлае, новае жыццё. Міканор сказаў апошнія словы асабліва горача, можа на ўвесь голас, і тым сапсаваў сваю прамову. Хоць ён яшчэ хацеў было відаць гаварыць, але музыкі дружна ударылі марш. Хочаш, не хочаш, і прыйшлося злазіць з калёс. Калі ішлі назад ужо ў самым канцы грэблі, Васіль убачыў меканора зноў. З меканором быў Хоня. Васіль здагнаў іх, падаўся побач, і ішлі доўга моўчкі, паглыбленыя кожны у свае думкі. Круціліся белыя снежныя матылі, мякка дакраналіся да твару і раставалі. Раставалі пад нагамі людзей – Уся дарога была пярэстая ад чалавечых слядоў. Блізка ад цагільні Васіль не ўтрываў. Мімаволі прабег вачыма па глушаковым паласе. Заныла ў грудзях. А жыла як незагоеная рана трывожная ноч. Надзеі яе страхі, і як бы зноў пачуў пад нагамі цёплую мяккасць свежай разоры. Вунь тое месца, дзе наляцеў на яго корч, дзе яны шчапіліся, качаліся, дзе гразіўся яму чалавек з воласці. Але грозьба яго пакуль так і засталася грозьбою, а толькі ўсё кончылася на карысць карчу. Як знарок усё напамінала Васілю ў гэты дзень пра крыўды і прыняў дачы. Ось грэблю правялі, прамовіў Васіль з папрокам. Вось корч, як сядзеў на выгодзе, на лепшай зямлі так і сядзіць. Ну што яна табе далася, етая яго зямля, адгукнуўся Хоня. А што? Расеўся, як рэпа на добрай зямлі і негадкі, і ў парадкаванні яму з савецкай ні пачом і не зачапі яго. Савецкая ўласць сама за яго. «Ну, советская улада тут не виновата», — сказал Миконор. «Они согнали ж», — отказал Василь. «Согнали б, кеб не улез ты», — отказал Миконор. «Я виноваты, нашли виноватого», — усмехнулся Василь. «Виноваты, и это зубрыч с волости, коли заикнулись одобрать полосу от глушака, одразу урезал злочинство Василева. К этому...» беспарадку патураць нельга гэтаму разбою нельга патураць трэба вучыць паважаць савецкі закон і вось оставілі глушаку як было міканор дадаў з роздумам але ўсё адно кебы адабралі у глушака і аддалі каму другому мала б хто парадаваўся крыўды было б усё адно багата ўсіх не задаволіш адным кавалкам етам не сакрэт От чтоб до болота подступиться, да осушить, да разделить, вось гэта так. А, слухать няма чаго, отказал Василь, абы почасать язык. Это только у нас диво, болото целое. А подумать и то страшно нам, усё страшно, усё выдумка. Але нічога, прыйде пора, сказал Миконор задумливо недалёка ўжо віднеліся прыцярушаныя сняжком як бы не такія панурыя як заўсёды куранёўскія стрэхі ты бот ганну лепей трымаў пры сабе сказаў Хоня такую дзелку упусціў упусціў, не упусціў, што з таго. А чаго мне было дзяржаць яе, адказаў Васіль. Ну як это чаго перапытаў Хоня. А так, сам голы, Ды да яшчэ голу браць на шыю сабе, адказаў Васіль. Але это не сакрэт на шыі не була б, сказаў Меканор. Аддзелка. Вот Што ўроду, што рукамі першае мо на ўсю воласць, мяне ж зайздрасць брала, што яно з табою, а ты упусціў. Упусціў. Васіль раптам ускіпеў. Ну, упусціў. А вам што? Міканор сумеўся. І ўпершыню ён бачыў такім Васіля і адчуў яго сум, яго боль у гэтым маўклівым недаверлівым хлопцу. І кеп суцешыць, супакоіць яго трохі, сказаў вінавата. Ну, можа, і нічога, Можа, яшчэ і не ўсё кончылася, А ў жыцці не сакрэт. Усяляк бывае. Васіль не адказаў. 啊。 srećku, šta детская дома. У -у А кобжак моей думе, а кобжак моей думе, родна мамочка ко мне. Повела б я свою посадила б свою мамку на часовым ганочку. Говорила б своей мамкой, говорила б своей мамкой целый день. А як мамачка жыва, як мамачка жыва, мне дарожачка міла. А як мамачка памрэць, а як мамачка памрэць, дорожачка зарастеть. Зарастеть дорожачка, зарастеть дорожачка, Еничка, бережничка. Ельнічкам бярэжнічкам, ельнічкам бярэжнічкам, дробненькім сасонічкам. Ой ты гай жа ты мой гай, Ой, ты гай, жа ты мой гай, падымай вецце ў гору. Падымай вецце ў гору, падымай вецце ў гору, расчышчай мне дай. Расчищай мне дорогу, расчищай мне дорогу, а я к мамца в гости иду. А я к мамца в гости иду, а я к мамца в гости иду, и дорогу Сонечку знайду. Сябры выслухалі апошнія старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.